مبعوث شدن و هم ملک و بادشاه و عموما آنهایی که نبی بودن ملکیت یعنی بادشاهیش نبود هم نبی بود هم بادشاه اینها درخواست کردن از نبی زمان خود حضرت شمویل علیه السلام که شما یک حاکمی و فرماندهی و بادشاهی برای ما تعیین کنید که ما در قیادت و میدان سیاست و رهبری او قتال کنید حضرت فرمود بر شما قتال خدا فرض نکرده و شما این تمنا را دارید که اگر جهاد بر شما فرض بشه شما جهاد نکنید بعض مقتضیات را بیان کرد بیان کردن چرا نمی کنید ترجمه می کنید علم تر الى الملعی آیا شما نگاه نمی کنید به طرف اون جماعت که برای مشوره بشینن ملع در حقیقت اون اراکینی را میگویند که برای یک مشوره یک را تجمع میکنند همیشه مثلا قال من قومه یا قال ملأ فرعون ملع اون جماعت و شورای را میگن که برای تصمیم گیری کاری مشوره میگیرند شما نگاه نمیکنی به طرف آن جسته از بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام هنگامی که گفتن برای نبی خود لنبی الله چه گفتن ابعث لنا ملکن شما تعیین کنید برای ما یک فرمانده قشونی که با اون همراه شوید و یک حاکمی و بادشاهی که نقاتل فی سبیل الله ما تحت فرماندهی اون کتاب کنیم در راه خدا اینها را میگه فلسطینی و اینها بنی اسرائیل در فلسطینی ها بر اینها غلبه کردن و اینها را از بیت المقدس اخراج کردن اینها جلاوطن شده بودن زن و بچه هاشون همونجا مانده بودن و این فلسطینی ها حاکمی به نام جالوت داشتن خیلی جنگاور و دلیر و قداور بود لحظا در برابر در اصل فلسطینی بودن و اینها بنی اسرائیل بودن لذا ما قتال میکنیم با اون را نبی به گفت که جواب درخواست استفهام تقریریه آیا شما این توقع را داری که اگر فرض کرده شما در شما قتال شما این فکر دارید که الله تو قاتلو قتال نکنید حالا عصیتو آیا شما این تمنا را دارید که اگر بر شما قتال فرض بشه این خبر اسیتم الله تو قاتلو این آزور دارید قتال نکنید اگر بر شما قتال فرض بشه یعنی استفام تکریریه به شما این احتمال هست که اگر قتال فرض بشه شما قتال نکنید این احتمال و این توقع در طبیعت شما احساس میشه آنها ذکر کردن موانع که موانع عدم قتال وجود ندارد بلکه مقتضی قتال وجود دارد ما که از شما درخواست میکنیم که عبت لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله پس مقتضی قتال موجوده چطور ما قتال نمی کنیم قالو گفتم ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله چی شده ما را که ما قتال نکنیم در راه خدا اولین مقتدی اتصال راه الله برای الهی کلمت الله برای ترقی دین خدا چرا ما قتال نکنیم مقتدی قتال این که راه خدا است مقتضی دوم قد اخرجنا من دیارنا و ما اخراج کرده شده ایم از دیار ما از شهرهای ما از از خود خودمان که بیت المقدس باشد امالکه این نقل اخراج کرده بود یا طبق تحقیق تفسیر مراغی صاحب فضیله استاد احمد مصطفی المراغی میگه به واسطه فلسطینی ها از زمینه که ما داشتیم اخراج کرده شده این دومین مقتضی کتاب و ابنائنا و حتی بچه های ما را هم اسیر کرده ما چرا کتاب نمی اللہ تعالی خلاصه مجمله بیان میکنه فلما کتب علیهم القتال وقتی فرض کرده شد بر آنها قتال جنگیدن با اون دشمنان تولوا اعراض کردند از جنگ الا قلیلا منهم مگر خیلی کم از آنها از طبیعت عرب نشینی آنها پیغمبر میدانست خب شما توی همین فکری توی این آرزو هستید که فرد بشه کتاب نکنید مثلا چرا مقتضی اتصالی که در راه خدا و دیگه اینه که اخرجنا من دیارنا و ابنائنا یا مقتضیات قتالان اللہ تعالی خلاصه مجمله این داستان را بیان کرد که قتال وقتی برانات برشد اعراض کرده خیلی کم و اللہ تعالی علیم بالظالمین اونهایی که از حکم خدا انحراف میکنه ظالمن اللہ تعالی ظالمین را میدانه خلاصه بعد حضرت پیغمبر شمبیل علیه السلام فرمود قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا الله تعالی مبعوث کرده برای شما طالوت را بادشاه فرمانده جنگ طالوت توضیح کرده که از خلیل و از هست و این سیغه کلمه واو و تا برای تقریبا مبالغه هستند مثل تاغوت کتاب برای مبالغه هست ملکوت چون اینا گفتن لقبش بود تالو غد خیلی بزرگی خدا بهش داده جای دیگر ما که از فرزندان بنیامین بود لیکن این نوشته از فرزندان یهودا بود فرزند بزرگ حضرت یعقوب علیه السلام اینها دوازده قبیله بودن تو این قبیله ها نبوت و ملکی همیشه می آمد حالا اکثر مثلا کبیران ها نبی در آنها آمده بود بادشاه هم در آنها آمده بود این دوازده قبیله که دوازده پرزند حضرت یعقوب علیه السلام بودن لیکن تو این خاندان میگه قبلا ملک آمده بود این خاندانی نبود نبود که سرداری در این باشد حاکمیت در این باشد اولین کسی که در این خاندان به فرمان رب العالمین ملک تعیین شد همین حتی نبی هم تو این خاندان تو این به اصطلاح رشته نبی هم شده بود نبی هم در رشته های دیگر مربوط می شدن بادشاه هم به این خاطر وقتی اینا اللہ تعالی انتخاب کرد این یک انسان بسیار کاری بود دلیر و پهلوان و کارگر و لحظه قدی هم بسیار ماشاءالله بزرگی داشت که در چند جماعت وقتی این قرار می گرفت از قسمت سر از همه بالاتر همه مردم تا شانه او میتونستن بیان دیگه اندازه سر او همه بالاتر دی بزرگ خدا بهش داده بود پیغمبر گفت که اللہ تعالی انتخاب کرده برای شما تالوت را ملک فرمانده جنگ و حاکم بادشاه اعتراض اول در جهاد همیشه وقتی اختلاف بشه رونق پیدا نمی کنه اولین اختلافی که اینها با نبی زمان کردن در انتخاب ملک فوری اعتراض کردن انا یکون له الملک بچه چه قیفیت برای او مشو سلطنتو سلطنت و فرماندهی بر ما که از خاندان به اسلام ملک هم نیست از خاندان نبی هم نیست و نحن حق بالملک و ما دارتر به مالکیت هستی مسعود چون در نسل ما نبی بوده در نسل ما بادشاه بوده لحظا ما در خاندان نبی و بادشاه اعتراض کردن که به چه کیفیت میشه انا یکون له الملک علینا و من شیء اعتراضیه اینه که نحن حق بالملک من شما در خاندان ملکی ریاستی و دیگر انگیزه دوم که انسان رشتفیق میشه ماله ولم یتساعت من المال داده نشده است قدرت مالی قدرتی از مال هم داده نشده است که کم از کم رشتفیقی برگرده بخاطر خاطر که سرمایدار امروز هم اینطوره حالا اگر داره اون دیگه هر هم قدرت داره و فامیل هم از او میشنوه به امید اینکه روزی فشار بیاد بعد فامی این شانه را زیر میزند و جریمه فامی را میده سرمایداری هم انگیزه سیادت اول که پیغمبر گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا طالوت را الله تعالی پادشاهی داده و چیزی را که خدا بدهد کار خدا چرا ندارد کار خدا جز تسلیمی دیگه اصلا راهی ندارد پیغمبر از اول گفت این انتخاب من نیست این انتخاب انتخاب الهیه الله او را ریاست داده ملک او را الله مبوس کرده انتخاب نون این بعثر من انتخاب نموده است باقی باستید که اینها اعتراض کردن و اینها نبیمین این پیغمبر هم میدانست که اینها مردهای تو و های عمل هر پای بزرگ بزرگ میزنن موقع عمل دیگر عقب نشینی میکنه. به این خاطر پیغمبر اول گفت که شما تو این فکری که اعراض کنید وقتی کتاب بر شما فرض شد اینجا اولین اعتراض لا یکون را و و ساعت ساعتم من المال باز پیغمبر سخن اول خود را با تغییر کلمات تکرار کرد فرمود ان الله اصطفاه انتخاب انتخاب من نیست این برگزیده خدا هست چرا ندارد کسی را که خدا برگزیده کرد دیگه کسی حق اعتراض نداره انتخاب الهی است انتخاب من نیست و در میدان جنگ سرمایه داری و شکم بزرگ کار نمیکنه پول در میدان جنگ کار نمیکنه مرد میخواهد که در میدان جنگ نبرد کنه و اون صلاحیت یا علم جنگ سرمایه داری و کلوفتی و چاهی در میدان جنگ کاری نمیتونه بکنه شما میگه لن یتساعتا من المال انتخاب الهیه اگر در این خاندان همش نبی و ملک الله تعالی معبوس کرده الان در این خاندان کرده اون هم از نسل بنی اسرائیل که چیزی نیست درست از خاندان نبوت و سردار خیل نیست لیکن انتخاب انتخاب الهی حق چرا ندارید اعتراض حق نداری بکنید بر بدیده الهیه باقی دومی که شما میگه لم یستطاعت من المال مگر مال جنگ میکنه مال که جنگ نمیکنه مرد میخواهد که جنگ کنه و علم و سیاست جنگ هم باید داشته باشد و این بود هم که شما میدانی کامله و خدا او را اضافه کرده قدرت در علم جنگی یا علم سیاست تاکه انتظام امور کرده شود و جسم هم داره تاکہ در, در دل دشمن حیبت او قرار گیرد جسم هم از ماشاءالله خدا او را قد بزرگی و قدرت بزرگی داده بعضی قد بزرگ داره قدرت نداره ولی این در زمینی که قدش بزرگه الله تعالی بهش قدرت و علم داده وزاده بسطتا فی العلم و الجسم هم قدرت علمیش اضافه علم سیاست علم فرماندهی و جسمان هم الله تعالی پورا جسم بزرگی داده که دشمن از اون دهشت بکنن جنگ های اون زمانی جنگ های تنگ تنی بوده یک انسان طبی حیکل خودش یک روبی بود طرف در برابر او صاف بکنه خب والله یوتی ملکه حق چرا شما ندارید اون خدا است که ریاستش را میدهد به هر کسی بخواهد ملک زان خدا هست و اون ملک را به هر کسی میخواهد میدهد و در انتخاب خدا کسی حق چرا ندارد والله یوتی ملکه من یشاء هیچ کسی حق اعتراض ندارد والله واسع علی الله تعالی وسیع العلم والقدرت است دانا هست او را مالدار کند یا گدا کند ازا لائق سلطنت الله هست الله می میداند که لائق سلطنت چی کسی هست چهار جواب در اعتراض آنها داد اول برگزیده خدا هست کمالات علمی و جسمی دارد الله میدهد حکم را به هر کسی بخواهد کسی حق چرا ندارد وضاطع واسع و علیم هست هم وسیع قدرت و علم هست و می تواند فقیر را مالدار کند فقیر را شاه کند و علیم هست لایک سلطنت را و لایک مال را اللہ می داند وقال لهم نبیهم گفت برای آنها نبی آنها ان آیت ملکه ایاتیکم الطابوت فیه سکینة من رب نشانی ملکش از جانب خدا اینه که بیاید پیشانها تابوت بدون اسباب ظاهری تابوت چی سر سروران خود قرآن توضیح داده تابوت را یک صندوقی بود در آن صندوق فی سکینة من ربکم آرامش قلب یعنی نسخه های اون نسخه هایی که الله تعالی به موسی علیه السلام عنایت کرده بود در این صندوق بودن بسیار متبره این صندوق را بنی اسرائیل در جنگ ها به جلو می به خاطر اون سکینه هایی که در آن بود و نسخه های تورات سبب آرامش دل اینها و همچنین بغایایی بودن از آن که اولادان حضرت موسی و آل هارون برای ها هدیه گذاشته بودند حالا ها درباره این که آل آل موسی و آل هارون چه دایره را گذاشته بودند میگویند که کپشی امامی عبایی از این بزرگوارها به عنوان یادگار برای بادی در این صندوق بود. این صندوق بسیار متبرکی بود امالکه یا فلسطینی ها وقتی بر اینها غلبه کردند این صندوق متبرک را از اینها قطع کردند گرفتند از اینها و این صندوق متبرک را با اون تبرکاتی که در صندوق بودن با خودشان حمل کردن لیکن الله تعالی بلایی با این صندوق همراه کرد هر که این صندوق برده می شد یک بلایی مواجه می شد آخر عاجب شدن ولهذا اینا دست هر که میزد به بلای مبتلا می اینا گذاشتن در یک گاری و خب گاب پشت گابی بستند و ویلش کرد که بره هر جا بلا هر کردن ما دور بشه اللہ تعالی به فرشتگان دستور داد که این بیارید برای بنی اسرائیل بعد اینو گاین گاب آور با هم سنگ برای بنی اسرائیل لیکن این رد میکنن محققی اینا سند نداره اینا افثانه های بنی اسرائیل چیزی که قرآن خودش گفته این صندوق را فرشته ها حمل کردن و جایی که طالب نشسته بود و ملا نشسته بودن چون چرا شده بود گفت و شنید شده بود این تابوت آمد فرشته ها به جلوی حضرت طالب گذاشتن هم کرامت طالب هم معجزه پیغمبر و هم دلیل ریاست اینها با نبی وقت اختلاف کردن الان شما میگید با مذاکره یهود تسلیم میشه اونهایی که صحابه نبی بودن تربیت و تزکیه در صحبت نبی بودن هم اعتراض شروع شده داشت پیغمبر سخرانی کرد و گفت امکان ندارد در دیده خدا هست و باز فرمود برای اینکه دل شما خوب مطمئن بشه قال لهم نبیهم ان آیت ملکی نشانی بادشاهی او ظاهرا اینه که بیاید پیش شما تابوت که در آن تابوت آرامش هست از جانب رب شما و بقایای هستند از آن که گذاشتن آل موسی باید عطف تفسیری کنند و آل هارون در حالی که این تابوت را حمل می کند این صندوق را بین آسمان و زمین فرشتگان الهی حتی وضعته بین یده طالوت و الناس یندرون الیه از ابن عباس فرشتگان آوردن جلوی طالوت گذاشتن همه داشتن نگاه میکردن صندوق از آسمان آمد و جلوی تالوت گذاشته شد و همون صندوق متبرک صندوق که بقایای آل موسی در آنجا بودند از این آیات یادگاری های بزرگان و تبرکات بزرگان را استنباط کردند که از بزرگان اگر کسی چیزی را به عنوان تبرک با خودش داشته باشد محضوری نیست شرکی نیست یادگار که چنانچه از پیغمبر اسلام هر هر چیزی داشت برای خودش مخفی کرد و با خودش مرد هر حالا میگن در کندهار جبه منصوب رسول الله هست جبه شریف میگن دیگه اللہ و عالمی تاریخی ما علمش سنداری و اونهای این چیز را نسبت میگن چقدر صحت دارد یه جای مثلا موی رسول الله را گفتن ارا نزدی ها چیزی نگذاشت نزدی های عربستان حتی همون خندک که پیغمبر حفاری کردن اون هم نگذاشتن طبعا الان انسان بگه خندک کجایه اکاش اینا میگذاشتن نه کی بود نه چیزی بود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسار کرده این خندک شهر مدینه را مشخص میکرد مطاعت شهر مدینه مدینه منوره مشخص میشه بسیاری علوم وابسته به خندکن فهمیده میشدن همه را خدا هموار کردن حرک حتی همون کوهایی که در نام نامشون هست و نشان هست هم نمیگن من یکی را پرسیدم که جایی که حضرت عمر شهید شده در مسجد و شما از کال کجایی و بلوال اینجا است و گفتم حضرت عمر کدوم نقطه بود که شهید شد مالی مالی حضرت عمر اونجا تو مسته چیش یعنی این را اینقدر سبب دادن که هیچی به مردم نکن. همه اون علوم را اینها محکی کرد برای سد ذرائع شرک از این آیه ها تبرکات را مردم ثابت میکنن الان هر که به هر کسی اعتقاد دارد میکنن و اینقدر قرآن عظیم شد این کرامت حضرت سالوت بود معجزه پیغمبر بود الله تعالی صندوق آورد ان فی ذلک لآیه لکم به تحقیق در این چیزها نشانی هستند برای شما اگر شما در ری ایمان دارید تا دیگه حق شرع ندارید آخرین نشانی همینه اون که پیغمبر میگه که خدا مبعوثش کرده خدا برگزیده کرده اینها را باور نیست حتما باید کرامتی ببینن حتما باید موجزه ببینن امروز هم انسانها همین طوره این قرآن این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این اقوال زرین بزرگان دین با ما هستن و هنوز باور نیست همه چیز با ما هستن و باور نیست فقط یک خواب احمد جنام شیخ احمد سیست سال در دنیا دور میزنه و بعضی هم میبینه که اینه اشعاد میکنن که شیخ احمد خوابی دیده نواز بخانید چنن کنید قرآن کنید تو خب بابا این قرآن که گفته نواز بخانید این پیغمبر که گفته نواز بخانید این دین که گفته این کارهای خیر را انجام بیدی چرا باور نداری فقط حتما باید ثابوتی باشه این پیغمبر سخنرانی کرد اینها باور نکردن آخر گفت پای تابوت آمد تابوت که آمد تسکین شدن نه تسکینی که حقه ظاهرا دیگه تسکین شدن این فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مومنین خلاصه فلما فصل وقتی جدا شد تالوت با لشکر از بیت مقدس به طرف امالکا یا جایی که اینها تبعید بودند و فراری شده بودن و به طرف دشمن جدا شدن از شهر و از آبادی طالوت جدا شد با لشکر حالا از شهر که رفتن بیرون گرم هم از سفر حضرت طالوت سقرانی کرد که ان الله کن خدا شما را آزمایش می کند با یک نهری از کجا گفت خدا به شما را آزمایش می کند این که حاکمیه میگه ولی بود الهام شد که خدا اینها را با این نهر امتحان میکنه آنهایی که از این نهر میخورن اینها مرد میدان نیستن آنهایی که هیچ نمیخورن و اگر میخورن یه غرفه با اون هم یه غرفه با کاسه بر نمیدارن فقط دست میزنن و همین یه غرفه را میخورن غرفه همین تک آب را میدن یک دست باشد. غرفتین اینه که دست اینطور جمع بکنی زیاد آب میشه و یا غرفت اون هم ای نگفت ای چرا اگر بایدهی باشد زیاد آب میاد ای کم میاد الهامن گفت یا نبی به حضرت طالب گفته بود که قوم تو جلوش نهر می آید اون طرف نهر دشمنه و اینها امتحان میشن آنهایی که این نهر میخورن اینها مرد میدان نیستن آنهایی که نمیخورن یا اگر میخورن یه برپا این کفایت شدید چرا وقت انسان گرمی تشنه زیاد آب بخوره این میده باد میکنه و انسان در میدان نبر، قدرت دویدن را نداره، انسانی که میدهش خالی باشد اونی میتواند بدهد و آب هم که وقت انسان گرمی دیده تشنه شده حالا هی آب بخور بعد تپش آبه آب بخور بعد تپش آبه به اصطلاح آب کشت شروع کنه بی خاطر حضرت که کا ان اللہ مبتلیکم بنار فمن شرب منه هر کسی که افراطن بخوره از این نوش کنه از این آب تو فلیس منی او از من نیست در, در این جنگ او از من نیست یعنی لم یخرجهم عن ایمان گفت از من نیست یعنی در میدان حرب با از من نیست ایمان که بی ایمان ندارد اینه نبود او از من نیست یعنی از مجاهدان من و از سربازان من نیست دیگر و من لم یتمه و اون گروهی که اصلا نچشند آب را اینها اکمل هست تو فَإِنَّهُ مِنِّي پس او هم از منه الا من اغترف غرفتن مگر کسی که بردارد یک کف آب غرفه اغترف غرفتن چون غرفتن آمده است یعنی برداره یک کف آب و از این بیشتر دیگه نخوری اینها کاملا بانای که هیچ نخورن اونها اکملن بید خوب اون هم با یده نگو با کاسه نگو یک غرفه اون هم با یک دست اینجا قرآن به این خاطر اقترفا غرفتن بیدیهی اون یک کف آب را با دست برداره بیشتر نخوره خلاصه گروه ناقصه و نافرمان فشاری بیمونه وقتی اینها رسیدن به نهر گرمی بر اینا فشار آورده بود و اینجا اللہ تعالی این داستان را به خاطر ذکر می کند که اطاعت فرمانده لازمی خصوصا در میدان نبرد اگر اطاعت نباشد در جنگ اون قوم نمیتونه کامیاب بشه فرمانده میگه اینطور سرباز میگه نه اینطور اختلاف بین خودش که نیجات میشه دشمن از این اختلاف استفاده آموزشی که میدن در در دستهای نظامی آموزش اطاعت یعنی اون سرباز که از ارشد خودش سرپیچی کرد اون میدان جنگ هم سرپیچی در دستهای نظامی همینه میگن که ارتش چرا ندارد. یعنی اگر در میدان نبرد چرا چرا بیشه این طرف اون طرف بیشه اون دسته ناکام و همینه به طور نمونه رسول علیه السلام رومات را گفت شما اینجایید به هیچ عنوان نیایید پایین این پشت سر خود رسول پاک صلی اللہ علیه مستقر کرد و آنها کفار به طرف کوه بودن پشت آنها کوه بزرگی خوده لحظا اینجا اونها تحقیق کردن سبب شهادت هفتاد نفر شد این فرمانده گفت شما تشنه داری سفر می اون طرف نهر دشمنه شما امتحان شما با همین نهره الله شما را امتحان می اون مردان جنگی را از غیر جنگی جدا می ببینید در این امتحان و آزمون مردود نشید قرآن میگه فشرید اکثر آنها نوشیدن الا قلیلا مگر خیلی کم از آنها بعضی ها عامل بر عظیمت و بعضی بر رخصت این کلیل هم دو دسته بودن کسانی بودند که اصلا دست نزدن همینطور در حالی که لب هم سر نکردن و کسانی اجازه داشتن یه قرصه بکنن اونهایی که دست نزدن اونها اکمل ترین سرباز بودن آنهایی که دست دادن یک نوع هم در دل آنها آمد اینها بودن کامل و آنها که دست نزده بودن اکمل یعنی کاملتر از همه اینا کامل بودن کاملتر و کامل مگر کم این کم سیصد و سیزده نفر کل جمعیت گفته شده که نوید هزار بودن از نوید هزار سیصد و سیزده نفر مخلص آمدن بعض این مخلصین کامل و اکمل شدن فلما جاوزه هر وقتی که حضرت لوت گذشت از این نهر و کسانی که با او ایمان آورده بودن اونایی که زیاد خوردن شکمشون پر از آب شد و گرمی آمد و تپش پیدا شد اینها پیر درختها سایه او دور بر همین نهر افتادن هی برو یک جراب بخور بعد میگه تپشه تشنگی میره میخوره باز زیر درست حضرت با همین سیصد و سیزده نفر به مقابله تالوت آمدن قالو اینجا که آمدن تالوت یک لشکری که مثل عبر سیاهی با نیزها و امکانات و تجهیزات نظامی در برابر آمدن گفتن اون جماعت کامل لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی قدرت نداری ما امروز در برابر جالوت و لشکرش جالوت فرمانده و لشکر بود اصلا قدرت نداری اینهایی که اکمل بودن خوب یقین داشتن قال الذين يظنون گفتن آنهایی که یقین داشتن یظنون به معنی یقینون که آنها ملاقات رب می کنند گفتن نامردی چیه کم من فئت قلیلت غلبت فئتا بی باذن الله چقدر جماعت ها در تاریخ بشر کم غلبه کردن در جماعت های بسیار بفرمان الله فتح و زفر از جانب خدا هست شاید ما از همون جماعت باشیم که کمی بر این جماعت بزرگ غلبه کنیم والله ما صابرین اصل اینه که خدا با صابرینه اونا که غلبا و قدما صابرن خلاصا شر و شد اونهایی که جراب خورده بودن نوی ضعف آمد گفت لا طاقت لنا اليوم بجالوت جنوبی اونهایی که اکمل بودن گفتن نه کم من بیت قلیلت غابت سیعتن کثیرتن بی اذن اللہ فتح و زفر بی حکم خدا هست چقدر در تاریخ بشر بوده است که جماعت های کوچک بر جماعت های بزرگ غلبه کردن خلاص اولم ما بر دول جالوت و جنودی وقتی که روبرو شدن برای جالوت لشکرت بر دول بر زهن شروع کردن به مناجات در میدان کتاب دعا بسیار مؤثره و قبول میشه چرا این دعا که در میدان قتال میشه از صمیم قلبه از صمیم دله از قدرت لحظه این خیلی مقبول میشه شروع کرده مراجعت را اینم سروران گرامی مسلک انبیاء و اولیاء در مسئله دعا انبیاء علیه السلام و اولیاء الهی بین خود و بین خدا واسطه نگرفتن این واسطه گیری طریقه کفار و مشرکین است ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا این مسلک انبیارا را و مسلک اولیارا اللہ تعالی در قرآن عظیم الشان شان بکسرت بیان کرده که انبیاء و اولیاء بین خود و بین رب وسیله نمیگیره و خب خدا هم همینه و توحید هم همینه ببین اینها از یک نبی و از یک ولی ولی صاحب کرامت این تابوت کرامت تالوت بود موجزه نبی بود و به فرمان نبی اینها حرکت کردند لیکن در میدان کتاب کی را فریاد میزنن چرا ولی را فریاد نمیزنن چرا نبی خود را فریاد نمیزنن اینها گفت ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین سه جنبه دارد دارت اول اول ربا صبر بر ما بید صبر معلوم میشه که خدا میده صبر علینا صبرا صبر بر ما فرو بریز و ثبت اقدامنا قدم های ما را در برابر دشمن مضبوط کن همه اینا که جنگ دیدند و جنگ کردن میگن مرحله اول اگر مرد قدم را نگه داشت و نلرزید بس باز وقتی جنگ بیفته دیگه حرام بود نداره همینه که در دنیا جنگ دیدن مرحله اول جنگ یک نو زبای و بید. یک مرتبه که شروع میشه جنگ دیگه مرد نمیترسه مرد و نامرد در اول جنگ شناخته میشه همانه که جنگ دیدم ما که جنگی ندیدیم نامرد حسنش را دست میده دیگه دو مرتبه روی کار نمیتونه بیام زبونه زبونه مرد نه مرد مرحله اول که حوصله را از دست نداد دیگه همیشه میتونه در میدان استقامت کنه یا یک مرتبه که چهار نفر مرد گرد او همه بیهوش میشن اگر قوت غضبیه که خدا در وجود انسان گذاشته برای نبرد گذاشته در میدان جنگ قوت غذبیه کار میکنه این قوت کارگر است خدایا پناه ذات تو خدایا پناه ذات عظیم تو ربا از پناه ربا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نصرت فرما مارا در مقابل قوم کافر بری خدا مارا غلبه بده دعا شد فهزموهم باذن الله فوری در میدان سب استادن فوری شکست دادن آنها فوری این مطلب در آنها نگه چطور خداوند کلی را بر نصرت میدهد لذا فرار نکنی شکست دادن این تالوتی ها جالوتی ها را به حکم خدا و قتل کرد داود جالوت بدبخت را و انایت کرد الله تعالی انعام داود خدا بهش ملک داد و حکمت داد و تعلیم داد اون داودان که خدا خواست میگن جالوت قبل از همه آمد به میدان وقتی به میدان آمد حضرت داود با پدرش و شش برادر دیگرش همراهی جمع پدر داود هم بود شش برادرش هم بود و داود هم میگن با گوسفندها بود آمد و همراه اون سنگ پرتاب که ما در منوچی بهش تور میگید تقریبا حضرت با اون سنگ پرتاب به میدان آمد با این سنگ پرتاب اون زمانت دفاع میکردن از گربه ها و اصدها ها و کفتار ها سنگ پیش میکردن و میکویدن دیگه به هر جای گرگی کفتاری چیزی اصابت میکرد تالوت جالوت آنقدر جری بود خودش آمد به میدان و برای مبارزه خواست که کیه بیای در برابر من خلاصه هیچ کس حرکت نکرد حضرت طالوت اینجا مجدد داد که هر بره در برابر جالوت و کامیاب بشه هم دختر خود را به ازدواج میدن و هم بعد از من حکومت مالک میدن بادشاهی و ملکی هم بود حضرت داود که علیه السلام نبی نشده بود به نبوت و رسالت نرسیده بود حضرت آمد به میدان و سنگ خود را در اون مقلا میگن در اون قرار داد زد جالوت ای که به مقابل من با چیزی آمده است که گرگه و کفتارها را برای ترسانیدن بله این سنگ دور میره از دست هم دورتر میره و این سنگ هم قدرت داره شما بله اون سنگی که از دست میره اینقدر قدرت ندارد این سنگی که با این طلاق میره این سنگ خیلی قدرت داره اگر کسی مناسبتا واقعا بتونه با این سنگ بزنه ضربه کاری ضربه میخوره گرده ها قفتارها از فاصله دور با این سنگ میزنه تنها از این سنگ صدا میترسند و فرار میکنند هم صدایی دارد و هم هر جا اصابت کند ضربه دارد این سنگ را که انسان با دست میزنه اون ضربه را نداره حضرت آمد فرمان رب العالمین سنگ را در اون کمان کرد و کوبید فاری رب تو به سر جانوب خورد تا به سرش خورد مثل گلوله ای بود که بر پیشانی شارون بخوره به زمین افتاد تا افتاد حضرت داود فرید و سرش را بود شفی شف اوله سر را برید و آورد و جلوی حضرت جالوت انداخت تدرزم در لشکر جالوت افتاد همین سیستان و سیستان نفر اینها را به حلاکت رسانید استادم بکرم شد فرمان به پشت شد دیگه تمام. همین الله سبحانه و تعالی می فرمد شکست داد این لشکر آنها را و کشت داود علیه السلام جالود را و عنایت کرد الله تعالی بعد از این چون که شرط ملکیت قتل جالوت بود جالوت این خاطر و خدا هم داد به داود علیه السلام بعد از تالوت ملک را و حکمت و دانش را یعنی نبوت و تعلیم داد من داود آنچه خدا خاص صنعت لبوس در کفه داود و آهن مور کرد آهن در دست داود مثل خمید که به دست داود یفتاد به هر طرف داود خاص نرم در کفه داود و آهن مومو کرد آهن در دست داود علیه السلام خود به خود نرم بود خدا این مجزه را به داود علیه السلام داده بود داود این میرگرده های باریک را حلقه می کرد و پیراهن جنگی درست می کرد و اینها را می و بعد از اینها ارتزاد بود خانیم دا دوران که خدا خواست منطق تیر تعلیم داد علمنا منطق تیر و داود علیه السلام در اساسی دیگه علوم خطابت سخنرانی فصل خطاب بود حضرت داود علیه السلام طریق حضرت داود بین سخنرانی خودش و خطبه لفظ اما بادو را اضافه کرد این فصل خطابه یا سخنرانی بسیار ملی حضرت داود علیه السلام میکرد و خصومت ها را خوب فیصله می شد بین مردم هر خصومتی بود نگن سر سالا میگه ما به دعوت گفته انه کن بین الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين خلاصا حكمة جهاد دفع الشر اگر اللہ تعالی دفع نمی کرد بعض انسانهای شرپسند را و مفسد را بعض آنها را به ذریعه بعض مسلحین که خب البته فساد می شد زمین همه کفر جهان را می لیکن الله صاحب فرد است بر عالمی که داغای کفر را می زنه تا که مسلحینی هم در زمین باشه همه کافر نباشه مسلحانی برای بقای مسلحین گاهگاه الله تعالی مسلحین را بر مفسدین غلبه میده ورنه اگر این چنین بود همه دنیا فاسد و کفر میشه این الله سبحانه و تعالی حکمت جهاد را دارد بیان میکند که جهاد برای دفع شر جهاد برای اینه که دشمن بره از کنار و شر برطرف بشه حالا جمله معترضه برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست همه این داستان قرآن این داستان تاریخی قرآن که برای پیغمبر الله تعالی بیان کرده اینها دلیل رسالت پیغمبر پیغمبری که هیچ زمان تاریخ بن اسرائیل را نخوانده و نمیداند الان دارد بیان میکند به خاطر الله تعالی نتیجه گیری میکند تلک آیات الله این داستان آیات الهی هم. ما این را تلاوت میکنیم بر شما به حق و صداقت و نتیجه اینه که انک من المرسلین از این ثابت شده است که شما از مرسلینی کسی که تاریخ بشر را نخانده این تاریخ امم گذشته را به بهترین اسلوب و زیباترین اسلوب که حتی به این طریق مورخان زمان هم نمیتونن بیان کنن او میتواند تاریخ بیان کنن پس این دلیل این مطلب هست که واقعا شما پیغمبری و از عالم غیب این علوم را تلقی میکنید نتیجه داستان ها را اللہ تعالی داستان ها دلیل نبوت قرار میده این آیه به این مطلب آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین شما از مرسلینی که اخبار امم را تعریف نکنید و در جهاد شهارم و در تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض این انبیاء علیه و سلام فضیلت دادی ما بعض اینها را برباد من هم من کلم الله مثلا بعضی از اینها کسانی هستند که الله تعالی با آنها کلام کرده این فضیلت بچه جهاد انبیاء را بعض را بر بعض فضیلت دادی مثلا با بعض کلام کرده الله مستقیم مثل موسی کلیم الله و بلند کرده بعضی ها را درجه مثل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم که درجه ها فضیلت دارد و رسول علیه السلام فضائل خود را بر انبیاء دیگر هم بیان کرده است و تفسیر کبیر اینجا فرموده که اجمعت الامت الا ان بعض الانبیاء افضل من بعض همه امت اجماع کرده که انبیا بعضی بر بعض دیگر فضیلت دارند بر این همه اجماع دارند و هم اجماع دارند که محمد صلی الله علیه وسلم افضل از کفر این آیات دلاله هستند وقتی کلام کرده و بلند کرده بعضی ها را درجه ها بر دیگران رسول علیه السلام فرمود که الله تعالی یک فضیلت خاصی به من عنایت کرده است که من بر انبیاء دیگر با اینها این امتیازات منم که من بر انبیاء دیگر دارم و روی انهو قال قزلتو علی الانبیاء ست به شش خدا من بر انبیاء دیگر فضیلت داده است خود پیغمبر فرموده اول اوتی تو جوامع الکلم به من داده شده است کلمات بسیار جامع کلمات مختصری از زبان من میان بیرون و دارای مفاهیم بسیار بزرگ جوامع کلمینه کلمات مختصری از دهن من میان بیرون لیکن اینها معانی بسیار بزرگی دارد این اولین فضیلت من دوم نصرت به رعب رعب من تا یک ماه بر دل دشمن می همین رو به من دشمن مرعوب میکنه نصر تو برو سه اهلت لی الغنائم غنیمت ها برای من حلال قرار داده در امت های قبل غنیمت حلال نبود غنیمت را بلای آسمانی از بین می هر مال غنیمت جمع می شد در میدان گذاشته می شد بلای آسمانی را نابود شاه جعلت لی الارض مسجدا تمام کره خاکی برای من سجدگاه در هر کره خاکی من و امت من می میکنی معنی نیست اگر مسجد نباشد زمین به که پاک باشد دیگر نجاستی در زمین نباشد اون محل نماز است خانه محل نماز زمین محل نماز مزرعه محل نماز این امتیاز را من دارم که امام دیگر نداشتم هر جا اونها نمیتونستن نماز بخوان تو برای من کل کره خاکی محل سجده شده برای امت هم مسجد و هم تهوره اگر آب ندیدی تیمون کن بزن دست بر زمین و بمال بر چهره بزن دست بر زمین و نه اینکه خاکش کنی بلکه حتی بتکا و بمال بر دستها این تهوره برای جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و بعد فرمود ارسلتو الى الخلق کافتن من برای تمام انسان ها نبی فرستاده شدم همه انسان ها موظفند که به رسالت من اعتراف کنند و ختم بی النبیون و سلسله نبوت با من تمام شد ختم انبیا شده با من من آخر همه هستم و مهر همه. این شش فضیلت اوتیت جوامع مصر تو بر و حلت لی الغنائم جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و ارسلت الى قافت الى الخلق قافتا و ختم بی النبیون این شش فضیلت من هستن که من بر دیگر انبیا دارم برای تمام انسان ها من نبی شده و این دلائل خاطعانه در قرآن هست که رسول الله آخرین نبی هست و ختم بی النبیون بعد از نبی صلی الله علیه و سلم دیگر نبی محفوظ نمیشه این امکیات. این شش چیز را خود پیغمبر علیه وسلم بیان فرمود و ما داده بودیم بی عیسی ابن مریم بینات چون حضرت عیسی علیہ السلام را یهودی های لعنتی اهانت کردن و نسبت های دادن به حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی به حضرت عیسی معجزات کچیره ای داد معجزات که در زمان موسی علیہ السلام دکتر و حکیمی حکمت یونان موج میزد اللہ تعالی به حضرت موسی چنان معجزاتی داد که همه عاجز بودن مرده زنده کردن نابینای مادرزاد کورهای مادرزاد را با یک بسم الله الله تعالی بینا می و کم به اذن الله مرده زنده می شد حضرت می گفت شما در خانه چه خواه خورده اید و بیایید و چه گذاشته اید اینها را خبر می بر اون مرض که می میگن سفیدیه بر آنها بسم الله دست ماریدن اونها سالم سالم مش می شدن این معجزات کثیره را الله تعالی در محض سخن گفت روز ولادتش انی عبدالله آتانی کتاب سخنرانی بسیار بلیدی کرد تاکی یهودی های لعنتی دو دسته شدن یکی غلب کردن و او را از مقام بندگی به مقام الوهیت بردن و بردند و خدا معرفی کردند و جز خدا معرفی کردند و بچه خدا معرفی کردند و یک دسته لعنتی شدند و نعوذ بالله او را ولد و زنا این خاطر ما بی ایسا بینات حرایت کردیم این یهودی روی سخن سروران گرامی در این سوره با یهود است و خب با نصارا اول از بزرگی موسی گفت کلم الله و من هم من قلب الله در وسط ذکر کرد و رفع هم درجات و در آخر بار کرد که و آفین ایسا بن مریم البینات آخرین نبی بنی اسرائیل ما به این عیسی ابن مریم با گفت عیسی فرزند مریم است نه نعوذ بالله فرزند خدا نه خدا نه جوز خدا نه خدا هست نه فرزند خدا هست و نه ثالث و ثلاثه قسمتی از خدا بلکه این ایسا فرزند مریمه ما بهش بینات داده بودیم معجزات و ما او را تایید کرده بودیم با روح القدس جبرئیل روز اول یهود دشمن عیسی شدند جبرئیل امین محافظ حضرت عیسی بود هم حضرت عیسی را محافظت میکرد ما او را تقویت کردیم و محافظت کردیم و تایید کردیم با روح القدس شما این آیات هم بودن حرام بر جهاد انبیاء آمدن انبیاء با معجزات آمدن انسان ها اختلاف کردن یک عده مومن یک عده کافر لہذا خود جنگ ایمان کو مومن و کافر از آنجا شروع شد که انسانها دیده دانستن بعد از بعثت انبیا راه کفر را به پیش گرفتن الله تعالی میگه دیگه مسئله جهاد آمد مطرح شد که باید مؤمنین با قدرت قهریه سیطره کفار را دور کنند غلبه کفار را راه دین و اسلام و آیین و خدا خداپرستی دور کنند اگر خدا میخواد عدم اختلاف را یا عدم قتال را ببینی شاء الله شاء متعدی اگر خدا میخواست عدم قتال را تو مقتل الذین این نافیه هست قتال نمی کردن آنهایی که بعد از انبیاء بودن اون هم بعد از این که آمد پیش ها بینات دلائل واضح روشن به انبیاء لیکن اینها اختلاف کردن به وسیعت الهی در دین اختلاف کردند با اهل توحید اختلاف کردند به این صورت نتیجه اختلاف شد که بعضی از آنها آنهایی بوده ایمان آوردن و بعضی کافر لحظه بین کفر و ایمان نزاع افتاد کافر و مؤمن اختلاف افتاد نوبت به شهاد بعد از این نوبت قتال آمد بعد هم الله تعالی میگه این محیط ازلی من بوده اگر خدا میخواست عدم قتال را تو مقتتن کتال نمی کردن حکمشیت الهی سبب کتال اختلاف مومن و کافر حالا بخاطر این اختلاف جهاد بخاطر که سر کفر دور حاکمیت کفر از بین بره مومنی که به خدا اعتقاد دارد و به دین آنها بیان میکنند ولكن الله يفعل ما يريد لیکن خدا چی آنچه میخواهد از قدرت خودش بعد حکمت خودش قدرت الهی و مشیت الهی چین رفته است که اختلاف بشه مومن و کافر بشه و در اینجا نبردی بین مومن و کافر باشد مومن ثابت کند که خدا پرسته و کافر ثابت بشه بگردن آن که از خدا نافرمانه حتی زندگی هم ندارد وقتی میخواهد کافر وقتی بخواهد دین خدا را نشر نکند و حرف او حرف اول در دنیا باشد الله تعالی مسئله جهاد آورده که حرف حرف خدا کلمه کلمه خدا کلمه الله هی العلوى و کلمه الذین کفروا هی السفلی برای اینکه کلمه کافر بھی ایک دستور کافر بھی آئے پائی اللہ تعالی مسئلے جہاد را و این مسئلے جہاد را خدا مطابق ارادہ و مشیت خودش این را کرده که اختلاف پیدا کرده اختلاف به مشیت خدا بوده به اراده خدا بوده اگر خدا نمیخواد اختلاف را و قتال را تو لحظه قتال هم نمیبود اختلاف هم نمیبود کن الله لیکن خدا یفعل ما یوری دیگه هیچ که حق چرا ندارد چرا خدا اختلاف ایجاد کردی به مشیت تو شده به اراده تو شده کتاب به و اراده تو شده اللہ تعالی میگه شما حق چرا ندی ولیکن الله یفعل ما یرید لا یسأل اما یفعل و هم یسألون همه جهاد شاد برای چی خوشحال برای چی قد برای چی سیطره کافر برای چی کفر کافر بمشیت الہی و ارادہ اللہ هست اختلاف بمشیت هست لہذا حکم جہانم فرمان اللہ بعد ہم مرحلہ سیقوم بیان انفاق فی سبیل الله یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یاتی یوم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا قلت ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون ای مومنین شما انفاق کنید از شما من شما را رزق دادم این هرچی خدا داده برای رزقه برای خوردن رزق اینها به عنوان رزقن از همین که من برای رزق به شما دادم خرج کنید برای سرمایه اندوزی و ذخیره کردن نیست من دادم بخوری، از همین خوردنی ها هم خرج کنید انفاق کنید در راه خدا انفقو رزقنا کن، لیکن زمان انفاق چه زمانه مردم الان انفاق نمی کنن همین که حاجی آقا یا مولوی صاحب رخت می بنده حالا فاتح خانیه و رسومات و تشکیلات هزینه الان اونایی که خیلی نظام خود پیشرفته هستن شیرینی و بیسکویت و از خدمت شما خورماو، و طلا و و در زندگی کسی رفته خانه است و خب هم اینا فقط تجملاتی هست فقط میارن مردم یک دانه بر میدارن حضرت یک قرمای مزمه قرمای برای هزار نفر میارن و از گلوی هیچ کسی نمیبوده شوره خدا نیست برای همین طور شده که تعارف کنند و کسی نخوره دیدی؟ بلا تعارف دیگه موقع خوردنی نیست اونا کی سیره سیر اونا کی گرسنه هم بعد از سیر حتا نیست یکی هم نمیخوره فقط شیرمی های مدل بالا و خرمای نمیدانم مضافیه کجا اینها همه دور مجلس میگردن و حاجی آقا پست میده که پدرش مرده اللہ تعالی میگه خرچ کنی مما رزقناکم لیکن خرچ کردم من قبل ایاتی احدکم ها خب، قبل از آمدن آن روز خطرناک لا به اون فیهی در آن روز معامله نیست داد و ستت معامله ای نیست ولا خلتون دوستی هم نیست روز بسیار خطرناک ہے لا يسألو حمیم حمیما یبصرونه ولا شفاعت شفار شفارتی و پارتی باقی نیست خلاصا موقع عمل اکنون است روز قیامت موقع برداشته نه عمل نه دوستی نه پارتی هیچ چیزی نیست لحظه شما خرج کنید مما رزقناکم قبل از آمدن روز قیامت و هر انسان قیامتش از کجا شروع میشه پیغمبر اسلام فرمود من ماتا فقط قامت قیامت با مرگ قیامت انسان شروعه مشرک بی ایمان در دنیا به خودش برای خود پارتی تعیین کرده یهودی ها انبیاء را اولیاء را من جمله حضرت عزیر را مسیحای سبن مریم ما مسلمان ها هم کوتاهی نکردیم آمدیم و برای خود هر یکی یک پارتی درست کردیم یکی غوث را و یکی امام را و یکی ابدال را و یکی اوتاد را و یکی نمیدانم که کی و کی را هر کسی برای خود یک پارتی درست کرده و به امید آن پارتی دست روی دست نشسته نبا با خدا کار دارد نه کلام خدا کار دارد و نبا دین کار دارد نه با چیه بله من پارتی چه غم دیوار امت را که دارد چون تو خشکی باد شرم از موج دریا که باشد نوح کشتیبان آه چرا خوشحالی که ما رسول الله اللہ تعالی میگه نه بابا خرج کن که لا بیون فیه ولا کلتون ولا شفاعتون شفاعت به اذن اگر تو خرج نکردی جان و مال فدا نکردی و خرج نکردی اوامر الهی را انجام ندادی شفاعت هیچ شافی بدون اذن خدا نمیتونه برای تو شفاعت کنه چه تصمیمی داری که به پیغمبر اجازه شفاعت برای ما داده میشه چه مینی داری که به اولیاء اجازه شفاعت برای ما داده میشه چه مدرکی داری که حضرت عیسی بن مریم برای شما شفاعت کنه یا محمد رسول الله برای شما شفاعت کنه هم مدرکی میخواد خباید ما اون اوامر الهی را بجا بیاری جان بدید مال بدید تا اللہ تعالی اجازه بده حد شفیر شفاعت کنید نه که در ترکیل اعتقاده شرکی که یهود میکرد و شرکی که مسیحی ها میکردن عزیزان من به خاطر به امید شفاعت اللہ تعالی گفت شفاعت بدون اجازه من ممکن انجام نمیگیره عبادت حق منه میدهید به دیگران بله، من به همه شفاعت میکنم مگر میشه آه کسی که اجازه شفاعت را دارد و می اجازه بدهد شفی را برای شفاعت شما حق اون صاحب حق را ضائع می کنید که عبادت ها جهاد و بعد امید این که به ما اجازه میده اللہ گفته نیست شفاعت روز خطرناکیه یعنی برای کافر برای مشرک من شفاعت چرا والکافرون هم الظالمون کافرها ظالمان همین ظالمین که به خدا حق نمیدن یا حق خدا را به خدا اختصاص نمیدن ببینید دو صورته یکی حق را به صاحب حق اصلا نمیده شما نمیگی ظالمه تمام حق را به صاحب حق نمیده هم شما میگی ظالمه درسته؟ شما ده میلیون از کسی میخوایی هر ده میلیون را ندهد هم ظالمه درسته نمیگه ظالمه خب یک میلیون ندهد نو میلیون بده یک میلیون ندهد هم نمیگی ظالمه یک میلیون من ناحق خورده ظالمه کافر به خدا حق ندید اصلا اعتقاد عبادت نداره به طور مثال مشرک حق را به خدا اقتصاد نمیده حق خدا ده میلیونه او نه میلیون میده به خدا یکی نمیده هم ظالم و نتیجتا با کافر هم جرم هم مشرک بیمن کافره هر قابل لازم نیست مشرک باشه بین شرک و کفر نسبت عموم خصوص مطلق نظری برای خدا میده و هم نظری برای دوستان خدا میده در حالی که هر چی عبادت است او به خدا اختصاص دارد چه عبادت زبانی باشد که خواندن و دعا و تضرع چه عبادت بدنی باشد رکوع سجده و طواف عبادت مالی باشد همه به خدا اختصاص کافر ظالم به خدا حق نمیده یا نمیده اصلا یا حق خدا را بین خدا و دیگران تقسیم میکنه بعضی برای خدا میده و هم نظری برای دوستان خدا میده در حالی که هر چی عبادت است تو به خدا احساس دارد چه عبادت زبانی باشد که خاندن و دعا و تضرع چه عبادت بدنی باشد رکوع سجده و طواف چه عبادت مالی باشد همه به خدا احساس دارد کافر ظالم به خدا حق نمیده یا نمیده اصلا یا حق خدا را بین خدا و دیگران تقسیم میکنه هم خدا را میخانه هم دوستان خدا را میخانه هم برای خدا سجده میکنند هم برای قبران دوستان خدا اولیا دوستان خدا هستند انبیاء دوستان خدا هستند به خدا که نگفته برید قبر دوستان من را سجده کنید و ثواب کنید گفته نگفته نیست پس کسی که میره هم خدا را در مسجد خدا را سجده میکنه و به عتبه عالیه که رسید اونجا کبر اون صاحب عتبه را سجده میکنه این هم طالبه سجده همی خدایه و برای کسی دیگر الله تعالی جایز نکرده اجازه اصلا نداده و آیات متعددی در این مورد چرا عبادت حق خدا هست باز آیه کرسی این مطلب را توضیح میده مشرکینی که شرک یهود و نصارا در ضمن بود پرستی نبود بود پرستش نمی کرد یهود و نصارا الان همچه بودی پرستش نمی کند یهود و نصارا شرک یهود و نصارا در پرستش بندگان و اولیاء الهی ما از اول سوره دارم میگم که موضوع سخن روی سخن مخاطب سوره بقره یهود و نصارا یهود و نصارا سرمایدار بودن مال در راه خدا خرج میکنن یا به این خاطر اتباع نمی کردن محمد و رسول الله را که اگر ما محمد رسول الله را اتباع می کنیم باید ما هم خرج کنیم زکات هم باید کنیم به باید شرکت کنیم کسی که با پیغمبر کار بود همه چیز را پیدا کرده بود همه ثروت که به اختیار پیغمبر گذاشته شود ثروت مسلمین خود پیغمبر که تجارت خانه ای نداشت و برای پیغمبر پول چاپ شده طلا و نغره از آسمان هم نمی آمد همین قرآن دارد میگه چرا قرآن قد داره میگه انفقو انفقو جاهدو قاتلو یهودی لعنتی وقتی این آیات را شنیده گفتن خدا فعیش شده ما غنیم از ما غرب ساده ان الله فقیر و نانو اغنیه اللہ تعالی گفت این کلمه آنها که به عنوان شوخی از دهن در آورده بودند جرم این کلمه از قتل انبیا هم سختتر است و اینها ذات عظیم خدا را اهانت کردند گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبیا روز خطرناکی در پیش دارید هم مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا شفاة ولا ولا خلة ولا شفاة والكافرون هم الظالمون کافرها ظالم درجه یک هستند که از خدا نمیشنوند الله تعالی میگه قبل از مرگ خرج بکنید اینها بعد از مرگ فاتحه خانی و سوره و تدلیل و ختم و خرچ و نامه و روزنامه و هم روزنامه می کنن که حضرت مرده فاتحه حضرت در مسجد شمکرانه ها الله میگه کاملا اینا نمیگن بعد اینا ظالم نیست و کافرون هم الظالمون اونها که خدا نمیشنوند فرمان خدا را نادیده میگیرند را کافر همین میگن اینا ظالمانند به حق به صاحب زمین و آسمان و هر چی بینها داده حق نمیگن همه چیز مال خدا نیست مال خدا خود امین انسان مالکیه و آنچه در اختیار دارد مالکیه اینا ظالمه واقعا به صاحب حق حق نمیدن و خب شما هم همین نمیگی ظالم نمیگی ظالم فلانی ظالمی فلانی حقاری ندا میگید یا نمیگید تو کافر ظالم بی ایمان به خدا حق نمیده از خدا گوش شلوا ندارد مغز اطاعت کننده از خدا ندارد تو ظالم دیگه بی ایمان الله که شما را دستور انفاق داده کیه این الله شما را دستور جهاد داده شما را دستور نماز و روزه و حج و زکات داده شما را دستور داده از پیغمبر اطاعت کنید این الله کیه یاده دعوی صالحان. الله کسی که شما را گفت عبدو انفقو قاتلوه این کیه میگه الله لا اله الا هو الله اون ذاتیه که الهی غیر از او وجود ندارد اله به معنای الله نیست عزیزان من فاطمه معنی میکنه خدا نیست خدایی مگر خدا چقدر اشتباهی نیست معبودی یعنی مطاع که از اون طاعت کرده بشه از اون گوش شنوایی داشته بشه اللہو مگر قاتل اون فقط حاکم مطلقه ہے اون فرمان داده که انفقو اون فرمان داده که قاتلو او فرمان داده که او بدو او فرمان داده که غیر از دیگه حاکمی نیست دیگه مطاعی نیست معبود به کسی میگه که اطاعت میشه، غیر از دیگه مطاعی نیست ما میگی پیغمبرم مطاعی اطاعت پیغمبر اطاعت همونه من یطع رسول فقط اطاع الله اطاعت پیغمبر اطاعت الله هست چرا؟ پیغمبر سری موی از فرمان خدا تخطی نمی و ما ینتق عن الهوا الا ان هو الا وحی یوحى مگر اگر کسی به اطاعت خدا دستور میدهد اون اطاعت الله هست اون اطاعت اون دستور دهنده نیست غیر از خدا دیگه معبودی نیست دیگه حاجت روا و مشکل گشا فریاد رسی نیست فقط معبود خدا هست یعنی باید از خدا اطاعت کرد و بس چرا الحی دلیل اول برای معبودیت خدا او زنده زندگی دائمی را الله دارد لحظه غیر از اللہ زندگی دائمی دارن کسی انسان بخاند و کسی را سجده کند و از کسی حاجات خود را بخاند که زندگی او تضمینیه فناح ندارد اللہ تعالی به پیغمبر فرمود توکل على الحی الذي لا يموت ای پیغمبر من بر هیچ احدی اعتماد نکن غیر از الله اعتماد شما فقط بر هی باشد اون حی و زنده که لایه نه بر ابو بکر اعتماد کنی نه بر عمر نه بر طلحه و زبیر نه بر کسی دیگر چرا اگر تو بین سربازان اعتماد میکنی اینها میمیرن موت برایشون میآید لحظه بات شکار اعتماد تو بر اون ذاتی باشد که زندگیش دائمیه مرد را نمی کنی خود پیغمبر علیه السلام اشرف مخلوقات هست افضل مخلوقات اکرم مخلوقات موت برای پیغمبر علیه السلام نه آمد ها خب؟ و روز ارتحال پیغمبر از این دنیا پانی گران تمام شد برای صحابه یا ارزان سخت روز بر سر صحابه رسول الله روز ارتحال پیغمبر پادشاهی صحابه خود به خود شدن که شیران مثل عمر فاروق هم حوصله نداشتن کسی بگه که پیغمبر فوت کرده پیغمبر وفات کرده و جلوی مسجد گرفت اگر کسی این کلمه را بگه که پیغمبر وفات کرده وای به حال وقتی شدی صدیق اکبر آمد وقتی که اکبر آمد و باستید کرد شهر رسول الله را در خانه دخترش عایشه صدیقه و پیشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم را هم بوشه داد و فرمود تبت حیا و میتا الله تعالی شما را خوشحال کند در زندگی و در وفات بعد رفت هیچ حرفی نداد بر منبر رسول الله سخن تاریخی صدیق اکبر که ایراد شد چی بود همین همین بود الله اللہ در آئی کرسی لاد کرد فرمود من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اگر کسی فرمان بردار خدا هست خدا زنده هست موت برش نمی آید و اگر کسی فرمان برداری و اطاعت از رسول الله کرده معبود او رفت قد ما خب این سخن مال صدیق اکبر است صدیق اکبر صحابی انسان دیگه صحابه را که علما هستن سخن صدیق نمیتونه تسلیم کنه صدیق یک شاگردی بود از شاگردان رسول الله ابو بکر عمر طلحه زبیر اینها شاگردانی بودن هر شاگرد خود را شاگرد دیگر شاید در عمل و در علم کوتاه بدانه در اعتقاد هر یک شاگرد خود را بلند میدانه اگر حضرت صدیق اکبر شاهد این سخنرانی خود دو آیه قرآن عظیم و شان را تلاوت کردن انک میتون و انهم میتون ثم إِنَّكُمْ یوم القیامت اند رَبِّكُمْ تختصیم و آیه دیگر فرمو ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم همون عمری که خوش و حواس را از دست داده بود همه جدایی رسول الله مبهودش کرده بود سقرانی صدیق بر اون مرهم گذاشت و دیگر عمر هم آوات کرد که بله این آیات اول میگه عمر من اصلا در فکر این آیات یا صدیق اکبر این آیات را تلاوت کرد و کسی که حقا جانشین رسول الله بود باید بعد از رسول الله زمام این لشکر را و زمام این امت را بگیره و خلیفه رسول الله در حقیقت حضرت ابو بکر عمر خلیفه خلیفه رسول الله هست عثمان خلیفه خلیفه خلیفه رسول الله عمر خلیفه ابو بکر و عثمان خلیفه عمر خلیفه کسی نمیدن که جانشین دیگری بشه و علی خلیفه عثمان رضی الله تعالی عنه اجمعین خب دیگه القیوم معبود خدا هست چرا او محافظ و نگهبان تمام موجودات الحافظ القائم او الله تمام دنیا را تنمیت می کند حفاظت می کند هم انبیاء حفاظت می کند و هم اولیاء حفاظت می کند و هم این کافرهای دنیا را الله تعالی هست که حفاظت می کند نان و آب و سلامتی برای آنها برابر می کند همه دنیا را تنمیت می کند لحاظ معبود او هست دیگر برای این حی القیوم عارضی پیش نمی آید حالا برای اینکه که عارض پیش میاد امام جمعی میره برای حج عمره دیگر هم میان جانشینو میشه امام جمعی خدای نکرده شدید مریض میشه دیگه کسی میاد جانشینو میشه یا امام مسجدی خواب میره مقتدی های ایک طرف نگاہ میکنن طرف نگاہ میکنن پنج دیکھے گا خدا چالا پنج دیکھے دیکھے خورشید میکنن حتما یک مولا دیگر رکھ بیر بخواب امام صاحب خبری نیست رفت جای دیگر چطوره امام صاحب نگذاشته بیداری تمام شب امام بیداری کشیده صبح هم که سرک گذاشته خانم هم که سرک گذاشته کار تمام شده خواب ولی ولحظه مقتدی ها این طرف اون طرف نگاه میکنن اللہ تعالی میگه من چنان حی القیومی هستم که لا تاخذو سنت ولا نوم نه خواب نمیگیرد و نه مقدمه خواب که چرت باشد لا تاخذو سنت ولا نوم حالا اشیایی که غیر از خدا هست بعض چیزها هستن که صفت به خواب و چرت نمیشن درسته یعنی میشن نه مثلا سنگ دیوار چوب اینا رو نمیگه خواب میده درخت اینا رو نمیگه خواب میده حتی صفت خواب در آنها نیست حیوانات پرنده ها انسان ها جن ها بیناره مبتلا یعنی ذات ارواح بیناره مبتلا میشن مار هم خواب میره گشتم هم خواب میره خرگوش هم خواب میره و دوستان هم خواب میره نمیرن انسان انسان خواب میره یا نه نه کجا انسان خواب میره خواب انسان های عادی مثل ما شرط میزنند و خواب میرن انبیاء اولیاء چی آیا این عارض برای انبیا پیش می موت که دیگه قرآن ثابت کرده که موت برای انبیاء اولیاء میاد کل نفس ذائقت الموت و انبیاء علیه سلام برایش موت آمده و خصوصا خاتم النبیین از افضل و اشرف مخلوق مخلوقات او موت آمد و امروز در روزه مقدس استراحت میکنه در این شکی بود. صحابه رسول پاک صلی اللہ علیہ را داخل کردن همان طوری که مرده های دیگر را داخل کردن در این کسی نمیتونه شک کنه حالا چرت زدن و خواب رفتن چطور همه علما میدانند که لیلت و تاریخ که آخر شب پیغمبر علیه السلام استراحت کردن استراحت آخر شب را تعریف میگن در غزبه پیغمبر از اول شب سفر کردن استراحت تمام روز سفر و اول شب هم سفر خواب بر پیغمبر خیلی غلبه کرد سوار بر دور و رسول علیه السلام چرت و چنان چرت می که سر مبارک می آمد پای که سراغه میگه من احساس می کردم که پیغمبر بیو من خود را به کنار می زدم که اگر نعوذ بالله پیغمبر بیاید بلا افتاده من بگیرم آخر به صحابه گفت خواب بر ما خیلی غلبه دارد بکشید کنار از راه تا مقداری تا صبح صادق مانده تا نماز صبح ما استراحت اون جمعی که با پیغمبر بود اینها کنار کشیدن و در آن جمع معذن رسول الله حضرت بلال وقتی شطورها را خواباندن و رخت خواب گذاشتن که استراحت کنن حضرت پیغمبر علیه السلام فرمودن که خواب برای انسان خسته کننده خیلی غلبه دارد و احتمال دارد که ما بخوابیم و از نماز صبح هم بیدار نشیم لیکن یعنی کیه مجاهد که بشیند و نخوابد و صبح صادق شد اذان بگوید حضرت بلال گفتن یا رسول الله من حاضرم که نخوابم و انتظار صبح صادق را بکشم وقتی صبح صادق شد بام دمید من اذان بدم که شما برای نماز بلند بلال رضی الله تعالی عنه رو به شرق تکیه بر پالان و رختخان خودش شطرها هم خسته و نیشکار میکنن راحت حضرت خستگی عادت شطرش ما شطر ندیدی و پیغمبر علیه السلام و صحابه سر گذاشتند و خوابیدن لذا خواب چنان آمد که صبح صادق هم آمد حضرت بلال نشسته خوابه رسول الله در از کشیده خوابه صدیق اکبر در کشیده خوابه سرها و زبیر و تمام مهاجر و انصار اولیای در کنار پیغمبر خوابیدن به خدا قسم اگر تمام اولیاهای بعد را جمع بکنید به پای خاک حضرت بلال هم نمی این ولی که کنار رسول الله نشسته بخوابه چنان ولی هست که بعد از انبیاء خدا این طوری بلی زمین ندیده آسمان ندیده همراه سرتاج اولین و آخرین خود سرتاج اولین و آخرین در خوابن صبح صادق میشه کم کم روشنا میشه و خورشید طلوع میکنه و آفتاب حجاب بر چهره انور رسول الله تپش میتابه و گرمی آفتاب سید الاولین و آخرین و همراهان ولی او را آفتاب و گردش آفتاب بیدار می کند پس خدا دیگه معبود کسی هست که زندگی ابدی داشته باشد فریاد رس کسی هست که آرز خواب و چرفره بیش میاد شما انبیاء اولیاء را حسینی ها مسیح ها یهودی ها او لانتی ها انبیائی را که شما می خانید و حاجت روا و پریاد رس معرفی می کنید آنها خواب میرن چرت میزنن موت برایشون می آید داستان حسین را اللہ تعالی تسلیح می کند داستان حضرت ابراهیم خلیل الله را توضیح می انبیاء بندگان من بودن برای من مبارزه می کردن مردم را به عبادت من و به پرستش من دعوت می شما رفتید انبیاء را حالا ندا می کنید و فارسی پارتی یکی فارسی خود عزیر را به خدا معرفی می کند قالت الیهود عزیر ابن الله قالت المسیح قالت نصارا المسیح ابن الله شما هم که آمدید نکردید ده ها و هزاران نایت برای خود پیش خدا معرفی کردی. یکی غوث اعظم را یکی معین الدین چشتی را یکی نظام پیر نقشبندی را یکی ائمه را هر یکی برای خودش یک پشتیبان تعیین کرد و پیش خدا مطرح میکنید الله تعالی میگه نه معبود من من عبادت کنی که نه من میمیرم زندگی دائمی دارم القیوم هستم لا تاخذه سرت ولا نوم آرز چرت و خواب بر خدا پیش نمی آید انبیا خودشان خواب رفتن بگی آیا پیغمبر از حال ما خبر دارد پیغمبری که از نمازی که فرمود از صلات و قررت و عینی اون پیغمبر خواب میره وقتی بیدار می شود انا لله و انا الیه راجعون به خاطر قضا شدن نماز میخواند و همه نظامیان و ارتشیانش از دور و بر سرور کائنات حرکت میکنند که خورشید بگو نماز ما را بگو لبیک یا رسول الله تو مامور بیداری بودی یا رسول الله این خدایی که جناب آلی را به خواب برد من بلاد مسکینه هم خدا نشسته رسول الله من دراز نکشیدم نشسته من به خواب برد الله تعالی میگه ذاتی را عبادت کنی که چرت نمیزنه ذاتی را عبادت کنی که خوابش نمیگیره این انبیاء آلیا خودشان خواب میرن خدا خود آنها قضا میشود برایشون موت می آید خودشان نیازمند محافظن بفرمیدید معبود نباید عارفی برش پیش بیاید اینها را که شما به عنوان شفی میخوانید و به فارسی مطرح میکنید پیش خدا اینها به عارض خواب میرن الله چقدر بیان در افضل ترین آیه قرآن سوره همین آیه شریفه کرسی هست از تمام آیات قرآن طبق حدیث روایت شده از رسول الله افضل ترین آیه آیت هست سوره نه آیه یک آیه الله در این یک آیه ده دلیل برای معبودیت خودش ذکر میکنه الحی القیوم لا تاخذه سنه ولا نوم خب این ذات که نه خوابش میگیره و نه چرت میزنه چیزی هم در اختیار دارد که به ما مستمندها بدهد چیزی در اختیار دارد میگه بله له ما فی السماوات و ما فی الارض به او اختصاص دارن آنچه در آسمان ها هست هم را با آسمان و آنچه در زمین هست هم با زمین به او اختصاص دارن چطور به اختصاص دارن خلقن همه مخلوق او هستند ملکت همه مملوکی او هستند ملکت همه تحت ریاست او هستند بوش هم تحت ریاست الله سبحانه و تعالی هست بوش لعنتی هم مملوک خدا هست بوش جهنمی هم مخلوق خدا هست محمد رسول الله هم مملوک خدا هست هم مخلوق خدا هست هم تحت ریاست خدا هست خدا ریاست بر پیغمبرها دارد پیغمبرها گوش به فرمان خدا یک سر موی از فرمان خدا تخطی نمی کنن ورنه اگر یک ذره لغزش کرده مورد اصاب قرار می گیرن نمی گیرن همه ما به سماوات و ما فی الارض تحت سیطره خدا هستند خدا بر آنها ریاست و حکومت دارد همه مملوک خدا همه عبید خدا خلقن، ملکن، ملکن عبیدن، بزرگان دین مفسرین اکثر این آیه را همین طور معنا میکنند همه مخلوق خدا همه عبید خدا همه گوش به فرمان خدا هستند هرچه خدا تصمیم بگیرد کسی دیگر نیست که چرا بگیرند، یفعل ما یرید فعال لما یرید یحکم ما یرید هرچی می خواهد او می کند هرچی او می خواهد حکم می کند هرده قرآن گفته یفعل ما یرید فعال لما یرید یحکم ما یرید بله این چنان حاکمیه هرچی او می خواهد حکم می کند هرچی او می خواهد می کند هرچی او می انجام میده کسی نمیتونه بگه چرا کدوم چیز تحت اختیار خدا نیست که شما به بارگاه عذر ضربه میزنید شما در عیسی ابن مریم را دستک میزنید چیزی در بساط خدا نیست اونجا هست بری دستت بزنی ورنه من خود خدا گفتم اینی قریب اجیب دعوت دای اذا من خیلی نزدیکم فریاد فریاد در جواب میدهم درخواست دریافت درخواست کننده را جواب میدهم چرت نمیزنم خوابم نمیگیرد این انبیاء علیاء هم خواب می رفتن هم چرت می زدن از خودشان هم خبر نبودن از خودشان هم خبر نبودن اینقدر ندای قرآن نشان دیده خب همه چیز لهم آفی ما فی الارض و اختصاص دارند این همه مخلوقات ارضی و سمایی بر علیه خدا بسیج میشن یک خدا همه انبیاء همه فرشتگان همه انسانها بر علیه این بادشاه مقتدر بسیج بشن در بادشاهی خدا و حاکمیت خدا و مالکیت خدا ریاست خدا غوغا کنند همه امریکایی ها یک طرف حرکت کنند آیا بوش دیگه میتونه کاری بکنه نمیتونه یک سری خرانی با او همکارن که میتونه لشکر کشی کنه این خدا این همه ریاست بزرگ را دارد بر او کسی نیست که قوقایی بکند الله تعالی من بین لمن للذی الله تعالی بیان میکنه شبهه جان میده کیه اون قدرت قوقا بجای خود کی اشفا عنده الا اذنهی اون قدرت کیه غوغا بجای خود که سفارش بدون اجازه بکنه و فرماندهان لشکر بابوش حرف نمیزنن ایش اجازه قابل حرف نمیزنه این مشکله او خوابی شراب کردی بیدار شو کشتن سروازان را در کابل خشک سروازان را در بغداد نمیگه حتما این رو بیدار میکنه و اگر خطر سنگینی باشد خوشدار میده نمیده شامت سفید محاصره بد الان منفجر میشه نمی کنندش بیدار الله تعالی میگه این حکومت عظیمی که الله دارد اختشاش و غوغا به جای خود که بدون اذن خدا کسی نفس هم نمیتونه بکشه کی شفاعت کنه به غیر اجازه خدا و در معذر این حکام بدون اجازه حرف نمیزنن میزنن هر کسی خواسته خود را مطرح میکنه دموکراسیه هر وزیر را استیزا میکنن کنه استیزا وزیرها را استیزا میکنن مسئولان را استیزا میکنن توضیح میخوان از آنها لیکن الله تعالی در این ریاست بزرگ چنان عظمت و کبریایی دارد که نه جبرائیلی و نه میکائیلی و نه احدی دیگر از مغربانش به بارگاه او بدون اذن نفس هم نمیکشد آغاز کردن که به جای خود من الذی کی استقام انکاریه که شفاعت کنه به بارگاه او به غیر اجازهش کسی نیست رب جلال و کبریایی دارد اسمت الهی اینقدر زیاده هیچ احدی بدون اجازه نمیتونه شفاعت کنه من در موضوع شفاعت بحث کردم بیشتر بحث نمیکنم خب این بادشاه مقتدر با این عظمت بزرگی که داره بدون اذن او هیچ مغربی نه جبرائیلی و نه میکائیلی نه اسرافیلی و نه محمد و رسول الله برای هیچ احدی نمیتونه شفاعت کنن غوغا که به جای خود اختشاش که به جای خود شفاعت هم بدون اذن نیست او خبر دارد از نیازهای این مخلوقات همه که تحت حکومت او هستند و همه از او اطاعت می کنند او از احوال بندگان هم خبری دارد میگه بله یعلم ما بین ایدیهم صفت ششم گوش کنید الحی القیوم لا تاقسنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي یشفو عنده الا باذنه این پشتا ششم کمال علمی خدا میداند این مالک آسمانها و زمین آن چرا که بین ایدیهم جلو انسان هاست همه ما این طرف داری میگیرم یا غبگر کجا درد کرد. هر روز جدیدی میاد و ما را به سام مرگ نزدیک میکنه اگر ده روز مانده یک روزی تمام شد نه دیگه فردا هم که تمام میشه هشت روز دیگه میماند همه ما بین هم را میداند چه مخلوقات به جلو دارند همه می دانند حالا ما نمیدانیم تا شنبه دیگر جهان چطور میشه میدانیم کسی نمیداند چی میشه الله تعالی میداند تا پنجشنبه دیگر و تا هزاران پنجشنبه و تا قیامت و بالاتر از قیامت همه چیز را خدا میداند یعنی ما یکونو را میدانند آن چی میشوند میدانند و ما خلفهم و آن چی پشت سر انسان هاست گذشته و آینده را الله تعالی برابر میداند خب وقتی گذشته را میداند آینده را میداند در حال حاضر نمیداند به طریق اولا میداند وقتی گذشته را میداند آینده را میداند خب زمان حال در حال حاضر نمیداند به طریق اولا میداند وقتی ذاتی که اینقدر کمال علمی دارد گذشتگان بندگان را و آیندگان را و آمال گذشتگان و آمال آیندگان را میداند ما بین را حتما میداند خب این انبیاء اولیاء فرشتگان اینها نمیدانند الله تعالی میگه اون مقدار میدانند که من به آنها داده باشم لا یحیطون بشیء برمیگردد ضمیر لا یحیطون به ما فی السماوات و ما فی الارض به مخلوقات این مخلوقات انسی جنی ملکی احاطه نکردن چیزی را از علوم الهی از معلومات الله از ما کان و ما یکون الا بما شاء مگر آن مقداری که خدا خواسته علم به جبرئیل داده علم به میکائیل داده علم به اسرافیل داده علم به اسرائیل داده علم به محمد و رسول الله داده علم به انبیاء داده علم به اولیاء داده او به مشیت خدا به هر کس هر مقداری داده همون چیز را اونها احاطه کردند میدانند مازاد را نمیدانند و همه فرشتگان نگفتن لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا و جبرئیل هم اظهار به نکرد خب در این میدان عالم تر بود و عالم تر بود و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء همه قلت سبحانك لا علم لنا قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم و در این میدان مقابله و علم برنده در علم کی بود؟ و آدم بود کی بود؟ آدم در این مسابقه علمی این مسابقه علمی کجا انجام گرفت یا در زمین انجام گرفت یا بالای هفت آسمان انجام گرفت یا در بهشت برین انجام گرفت در این میدان مقابله علمی برنده علم کی بود آدم علیه السلام بلاکره ساکت کن خدا اتجلو فیها من یفسدو فیها و یسبق میثاق کسی را فساد کنه خوریزی کنه اللہ تعالی رو فساد هم میکنه خونریزی هم میکنه لیکن اتم هم میتونن بسازن هواپیما هم میتونن بسازن خارهای مجلل هم میتونن بسازن از کار زمین نفت و گاز استخراج میکنه شما که کاری ندارید بله اینها همه علم آدم هست آن علمی که امروز فرزندان آدم دارن اون علوم را آدم تنها میکنه آدم بلد بود زبط بسان تمام صلاحیت های فرزندان آدم تنها این صلاحیت را آدم خودش داشت بنا بود معمار بود ساز بود همه این علوم را حضرت بلد بود و میدانست خدا در طبیعت او گذاشته بود همه این صلاحیت های علمی را خدا تنها به آدم داده بود لیکن باز با این همه عقل بزرگی که خدا به آدم داده بود لذش خورد اون لغزش هم بین خاطر خورد که میخواد برزندانش همیشه در جنت بمانه حالا دلکم علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا دیمان ایمان گفت اگر این درخت خوردی با فرزندان همیشه تو بهشتی آدم دیگر لغزش خورد درخت خورد به جایی که خودش از خودش را بازدنش اخلاص کردند و ما را در زمین متولد کرد جنت جای توالد و تناسل نیست اونجا زن دیگه حیض بشه و نفاس بشه شکار کنه اللہ سبحانه و تعالی رحم فرماید لا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء دلیل هشتم وسیع کرسی و السماوات والارض کرسی خدا آتمان و زمین ها وسیع تر کرسی یعنی که از آسمان ها و زمین وسیع تره بزرگ تره بعد یا گفتن مراد از کرسی قدرت خدا قدرت خدا بالاتر از زمین و آتمان هم زمین و آسمان را قدرت خدا دارد اداره می کند و هم چیزهای دیگر بالاتر از زمین و آسمان وسیع کرسی و سماوات وسیع کرسی به معنی علم علم الله زمین و آسمان وسیع تره محدود به زمین و آسمان نیست این دو توجی علم و قدرت حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوان کرسی یک مخلوقیه طوری که زمین آسمان و ما هما مخلوقن، خوشی کرسی هم یک مخلوق از مخلوقات الهی از هفت آسمان و زمین وسیعتره و بعد در برابر عرش خیلی کوچکی هفت آسمان و زمین در برابر کرسی مثل هفت درهم در یک سپر سپر جنگی دیدی توی هستن هفت درهم را شما در این سپر بگذاری چقدر در برابر سپر کوچکن درهم مثل کف دست همین درهم در تومنی های جمهوری اسلامی این درهمه هفت را شما در یک قرص در یک قرص قرار بدید سپر قرار این هفتا در برابر اون سپر کوچکن دیگه نه این هفت آسمان و زمین در برابر کرسی همینقدر کوچکن و بعد کرسی در برابر عرش مثل یک درهم در توست کرسی در برابر عرش الله تعالی عرش را به عظمت بیان کرده و هو رب العرش العظیم زمین و را و خورشید را خدا بزرگ نبود آسمان ها بلندن و سماع چیه الاولا لیکن عظیم عرش را الله تعالی بود و زیر عرش رحمان جنت برین است که جنت عرش رحمان سب سر ما چیه؟ این آسمانه ولیکن سقف جنت برید عرش رحمانه عرش بر جنت پای افکنده لا ذل الا ذل عرشهی جنت زیر عرش رحمان پس کرسی به معنی مخلوقی از آسمان ها و زمین بزرگتر است چه خدای عظیمی خب حفاظت این آسمان ها و زمین خدا را خسته و مانده نمی کنه میگه لا یعوده خسته نمی کند الله را حفظ آسمان ها و زمین حفظ آسمان و زمین را خدا در یک تضایی داره داره در چی؟ این زمین هم در یک فضای مستقره مثل یک توپ شما خیلی این را شد کنید که بره در فضا و چنان بره در فضا که آنجا سبک بشه مثل یک کاغذی بادگاهی این را میبره به ارتفاع از بس که سبک هست در آن ارتفاع نمیاد پایین اونجا میبینی میچرخه این زمین در یک فضا الهی معلقه حتی آسمانی نه احاطہ کردن اونها هم معلقه شرار ندارد اولا صحبت ثابت زمین یک چیزی و روی چیزی مستقر نیست بعد بعد از زمین اللہ تعالی آب را مستقر کرد بعد از آب هوا را مستقر کرده این آب هم با این تمام زمین در یک فضای مستقر چقدر بسیه این اداره این آسمان ها و زمین را خسته نکرده خسته نمی کند خدا را گران نیست بر خدا حفظ آسمان ها و زمین چرا؟ هو العلیو او بسیار عالیه اینا مخلوق اندو خالقه او بسیار عظیمه ذات خدا علی صفات خدا عالی ذات خدا عظیم و بزرگ و صفات خدا هم عظیم و بزرگ از هر حیثیت لحظا اون خدا معبود هست که این صفات عالی را دارد خلاصه الان که آیه کرسی حق خدا عبادت حق خدا هست انسان ها همیشه عبادت را که حق خدا به دیگران دادن الله تعالی برای این که عبادت حق منه او هم این صفات عالی را دارد اکنون الله سبحانه و تعالی میگه مسئله واضح شده اجبار در دین نیست لا اکراه دین هر که خواست خط دین را ببرد خط توحید را ببرد خط انبیاء را ببرد ماشاءالله و هر خط خط کفر را ببرد. ببرد. اقرار خدا جبران ایمان نمیخواد لا اقرار دین کشین سر برانه گران گادا یہ بات لا میگا اللہ اقرار چکار داری مردم را میگی نماز بخاند روزه بگیره امر به معروف نه از خدا گفت لا اکراه فی الدین در دین نیست یکی از درسه های کافرها همین بله گوش کنید و دین را بدانید کافر که ایمان نیارد هیچ کس حق نداره او را اجبار کنه که تو ایمان بیاد کافر که کافره یهودی یهودیه نصرانی نصرانیه گبر گبره هندو هندوه شرطی که با مسلمان ها و دایان توحید مقابله نکنند حاضر بشن زندگی کنن در عالم زمیت و ما تحقیق اونها را بر ایمان جاید نیست لیکن کسی که ایمان آورد گفت لا اله الا الله محمد رسول الله الان این اختیار ندارد که بپذیره یا نپذیره بعد از اعتراف به کلمه طیبه اگر به مقتضای کلمه که نماز روزه و حج و زکات احکام اسلامی تن در ندهد حق زندگی ندارد و بگه من این کلمه را نمیخوانم بیزارم هم حق زندگی ندارد من بدل دینه فقتلو مرتد حق زندگی ندارد چرا اسلام را بدنام میکنه همینطوره که مسلمانه مسلمان ساده او اجازه ندارد که نماز بخواند یا نخواند اگر نماز نخواند باقی از ائمه دین گفتن این مرتد باید گردن زده ام امام بزرگوار ما امام ابو حنیفه گفته اینا باید برد زندان کرد و قابل با خدمت خدمتش حتی یموت او یتوبه یا بمیره یا توبه کنه و بگه من دیگه بینمازی نمی کنم همچنین روزه حج زکات این احکام اسلام بعد از خواندن کلمه او موظف بگید مقتدیات کلمه را انجام بده لا اکراه فی الدین چرا ظاهر شده هدایت از گمراهی ظاهر شده است هویدا شده با بیان آیه کرسی اصلاح رشد از گمراهی حالا اختیار دارد فمن یکفر به طاغوت هر کس انکار طاغوت را کرد و ایمان آورد خدا انکار طاغوت را کرد یعنی گفت لا اله ایمان بالله آورد یعنی گفت الا الله الهی جز الله خبر کفر به طاغوت اسمت اول کلمه هست یعنی لا اله ایمان بالله یعنی الا الله معبودی نیست غیر از الله طاغوت کی را میگن کل من عبد و اطیع من دون الله هر کسی که عبادت کرده شود و اطاعت کرده شود غیر از خدا تو او تاغوته خواه باشد ملکی باشد رسولی باشد هر چه باشد خب هر که کفر به تاغوت کرد ایمان به خدا آورد یعنی گفت لا اله الا الله فقد استمسک بالعروت الوسطا او چند زده است به حلقه بسیار مضمون حلقه که این دست زده است حلقه هست بسیار مضبوط قدر مضبوطه که لن تسام این حلقه هرگز غط نمیشه این قطعی نداره و این دست به حلقه وسطا هست تا قیامت و تا برزخ و تا جن لن تسام لها والله سمیع علی. الله تعالی فریاد فریاد کنندگان را میشنود و حال آنها را میداند خب این سمیع العلیم کاری هم میکند میگه بله قاعده اول الله کارساز مؤمنین است خب این کارساز برای مؤمنین اتم میسازد میگه نه یخرجهم من الظلمات الى النور از تمام تاریکی های کفر و شرک و شبهات الله تعالی مؤمنین را اخراج میکنه به نور ایمان میاره و آنهایی که کفر کرده حق را دیده و دانسته تکذیب کردن این قاعده دومه اولیای آنها رهبران آنها مدیر و مدبران آنها تاغوتن سرکش ها متمردان انسی و جنی هستند این تاغوت ها چه مشغله دارند اخراج می کنن این پیروان خود را از نور توحید و ایمان الى الظلمات به طرف تاریکی های خفر و این اینها صاحبان جهنم همیشه در جهنم میمانند دو قاعده ذکر کرد الله ولی مولود اینها را تمام ظلمات و تاریکی های کوف شرف، بدعت شبهات الله اینها را اخراج میکنه به ایمان و و آنهایی که کافرن اولیای آنها مدیر و مدبر آنها به اصطلاح زمامدار آنها تاغوت انسی و جنی تاغوت بر وزن فالوت سیغه مبالغه در طغیان این طاغوت ها بوشا شکار میکنن اینها را از نور ایمان و هدایت به طرف ظلمات اینها را اخراج میکنند کفر ظلمت شرک ظلمت تمام کارهای کافر ظلمت ظلمت من جمله همین بیهیایی من جمله همین اوریانی لختی اینها ظلمتن اینها با شرافت انسان دارن بازی میکنند انسان را یک دانی در جهان معرفی میکنند انسان را یک حیوان هر جایی معرفی میکنند یعنی هر که حق دارد که بیاد نعوذ بالله بر سر انسان سوار بشه حتی سگها هم اجازه میگرد اول با سگان بوش کشت و بعد خودش سگش بیاده به جایی که خودش می نشینه سگش هم اونجا می نشینه یک اینا ظلمات حالا سه تا قاعده برای این دو قانون سه سه کشتا به این دو قانون اللہ تعالی تقریم میکنه اولیاء مومنین الله هست عرق، را از تاریکی ها شبهات شکوک الله تعالی به نور هدایت میاره اولیاء کفار تاغوتن اینها را از نور ایمان به طرف گمراهی میبرند و آخر دعوانا ان